kuwatir eh. Tak kan nyurung kualan ngono ya. <laughs> Eh sakarepmu rek di mana kere-keran? <laughs> Tak angkat ya. <laughs> Merja angkat dientepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Cek perawan ojok seneng pacaran burung dirapi ngamuk tanggane. Ah. ngono-ngono iku salah sapa kuat cipta rujak jamu dicampur janganan guyang guyu kaya wong edan buntutan ah. Aku ketemu karo bakal bojoku arek adik dewe ape bayar buka dompet kali selawe wedi iki nang alo tak lorot kanggo bayare cakap semanten sak irang kula menawi lepas ngomong mau sak jula-juli sak mprit sing dikena wong sing ngendang yo akeh lho ngami dhe iso ngendang entek kendang wolu sak namine Gue tak tingkatnya lagu-lagu, kualan dolek drum bareng. Tetapi re, adik kutu ngedu nasib. Ono no nasib, re. <laughs> nasib tak, oh, nasib. Maksudnya nih, re, belajar menyanyi. Nah, iya, lah. Sing lagu apa, kira-kira? Lu ngomong kere. Eh semanggi semanggi. Ya. Ya. Ayo ya semanggi ayo. Ya. Mari pung bujangai. Mulai pengen Jogja toko rasane babon rek ngetuk cewek oke oh, ini menungso rek manusia biasa rek bukan burung piaraan ya larek ya brek terewangi sampe menyanyi-menyanyi ini karpu lupa nasib rek eh baik men tadi penyanyi baik tahun 99 penyanyi ngetop ya sih waktu kena gue rek ya rek eh gak perlu ngomong ijenan tabrak becang kok Loh, Lho, cak <laughs> sidik. Oh, jenenge sapa cak sidik? Tadi kowe oh, ora ngoro-ngoro. Urung cak sidik. Oh, yes, yes, bias. Masane ora ngoro ta? Tak delok kaya Pak <laughs> Kono guru sapa parti kono awur ae. Ha iku lho ah, kancane dhewe kancane. Kono kaya metuk kanca cocok lungset ae ngono Eh, aku ah. jelek kucing kok? Eh, jelek kucing. Kucing. Iya anakku dijenggal kucing hari ini. Sing nomor pira? Nomor terakhir. Apa yang ngono? Orang kecemplung sop gak didusi Kok kecemplung <laughs> sop yang ini? Nah, anak penuh saya digodol kucing yang lapo Lapo anak, anak kucing mangan Maka eh. dong ada jobo Iya ya Terus iwaknya digodol kucing gitu Sini digodol ku Duduk, duduk anak penuh Kenapa anak kucing kucing? Kok ini? Kucingnya itu digodol anak kucing gitu sih Kok ini kacau bunda ini ngomong ada ngomong Mau mulai ya? Aku nak mari ngomong penuh yang mulai ya Sekarang bareng bujok aku Kenapa eh, sekarang? Ya bingung mulai aku ya ini ngui Wis menemu ngomong dhisik ya. Dik, anakku digondol kucing lho ya. Lah lah bocah kok boleh dagingnya sing digondol kucing. Ya anakku mangan ngono lho. Mangan nggon ngarep lawan, terus ana kucing liwat. Lah terus greget ndelok iwak iku terus anakku digondol kucing. Eh. <laughs> Ah, ah. Mak, mangan. Ini lho tak kena nih. Ini kaya ngomong kena-kena aja susu. Ya tak? Ini lho dik. Dik. Dik. Anakku mangan. Anakku mangan. Iwa intek. Iwa intek. Terus anakku. Anakku. Dikondol kucing. Dikondol kucing. <laughs> aku kok kok aku bener kok tak keliru kalau aku anakku juga eh ini anakku manya ah. kucingnya digondol piring aduh <laughs> piringku digondol kucing ah cacing cacing cacingnya anakku digondol kucing cacingnya <laughs> empal empal aja tadi empal empal empal empal ini mungkin jangan tadi anak iya anakku mangan empal terus empalnya dipangan kucing iya benar ah, benar benar benar mulane anak pun enggak sehat belas ngono eh Anakmu gak sehat blas. Akan aku kok rebutan ya. Eh, mbo nyambut. Lah napa iki? Rebutan iki. Waduh, kanok balu ya. Eh, mana balu iki? Penegu ngomong tak sepet penegu. Tak ngomong aku sampe kanok balu iki anu menit iki. Lho mari ini rebutan ya, bek klempar-klempar ngene. Paniku gak ro istilah wong ngomong rebutan iki ya? Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iki lho rame ajang ngono Oh, ya iki apa? Salah. Wah, anak bener sih. Anak bener sih. anak limo limo iya oh, limo ya ajang ini kakean ono <laughs> supaya gak rame ajang lurung ini lho eh kok ajang dia ya oh, oh, rame ajang lho ajang itu rame ini ajangnya eh gak di rumah kamu rame ajang lu piring seng kelawin lah iya iya apa nih lah rame ajang itu maksudnya oleh dua saiki entek saiki oh oleh ke sore entek ke wah utun itu utun asik bel aku nangis bang Jisa Mangkelan ya, mangkelan dunia aja. Ayo, tak dapat tirungmu. Tak, Lah iya. Aku kaya rugi basman. <laughs> Maksudnya ya apa sih segenai ya apa sih segenai? Kamu yang nyambut cari, nyambut cari, nyambut cari, mana cuy? Ya. Toko males, entek, entek. Ayo kau rani teramas, teramas, terawas, terapas, terapas. Ayo, ayo salah kau tani. Kalau ngomong terapas ada teramas. Upo itu enggak ya opo. <laughs> Salah kau tani, kau pasti ada. ini ada unsur dari rumah. Waktu linci itu omong. Hmm, <laughs> apa? Hmm. Kemajuan teknologi. Iya. Pernah bangun rumah keliru di nane. Terus? Pernah di nane sih? Di nane. Sosok eh, Salah. Kok seneng nenem bu? <laughs> Ada, ada, ada. Ruwayarikin saja. <laughs> bangun dino ya baru dino bangun nama layar itu baru dino nah senen apa senen eh, eh senen apa aku ngomong anaknya tak bangun dino senen iya aku takon buat muna dari ini ngomong dino dari ini buat muna aku apa jadi Muna siapa sih? Ah, kala kok Muna? Eh penuh sih Muna? Kala kala kan Muna? ku makmu! rekon. Masya kran, kan. Wis apa sing iki carane? Bangun omah iku penoma sang apa dhisik? Aku mesang pendasi. Lah iki salah. Salah. <laughs> Kuno. Iki dituku kemajuan teknologi ya. Kuno. Iya Saiki zaman saiki bangun omah, iya. iku genteng di dhisikno. Nah. Genteng di dhisik. Iya. Lah genteng iku masih nang kupingmu ngono ta. <laughs> Lah genteng dikereng ta. Ya ta, penoma bangun omah iku apa ayub-ayuban dah ayub-ayuban ayub-ayuban nah, ayub-ayuban di dicek no jadi tukangnya gak kepanasan nah <laughs> cagaknya kari lo digantung toh eh digantung <laughs> bawa helikopter kan eh <laughs> ke rumah kamu payung takon ya apa sih kalau itu coro hari lalu selawangi lawangi maksudnya nah, lawangi itu ngajak gitu lagi apa wah ini dari ini ngajak gitu itu yang ngomongin yang bawa nama ini sih Nek omahmu ngadep kidul ya. Iya iya. Iku padha ngedep boyo. Iya ta? Ngedep boyo. Terus saiki lawange pun dek endi? Tak deke nok nggone nisor. Nisor iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Eh, unsur keamanan iki sing aman apa meneh? Dek, kok gawe lawang sampe teko unsur. Maling begitu nyicak buka blung masuk. Lah, nek omahku enggak. Oh, lawang dikendokor. Eh, eh. <laughs> iya munggah pasang ngondo mlebu blarik maneh arek iya tutup iya aku munggah hmm. jane metu ya iya munggah larang tak tutup ondo dijeli untukan kali <laughs> aku kaya iso mudun bunuh diri aku kon seneng nek kapan kancamu turu emper arek ah, kancane eh? iku panjane ya kliru pun mesti panjane ya kliru pun iku tak sepiro <laughs> ampun gak kentakon takon tak senen pun iku senen Ya atur. Aku salah tuh takon. Kok mau naik ya, Bang? Tapi diatur. Ya betul ya. Apa ya? E? Tungkeng, eh tungkeng. <laughs> tumpeng. Tumpeng ya, apa? Tumpeng panggang ayam, oh. petik mulai bolos. <laughs> petik balik lah. Tumpeng, tumpeng, petik balik. Mm -hmm. Mulai, mulai bolos. Keliru. Iku ketinggalan. Tumpeng wis beberapa. Iku wis biyen. Saiki danyang wis kadoyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, garone danyang wis ganti. <laughs> Kesare iki ganti. Saiki selamatane aja tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Ah. Bubur dedek. Berase saon. saking Dedek sakintal. <laughs> Dedek sakintal. Iya. Dedek-dedek jarang. <laughs> Iya. Kok iki pancen sama kali jarang, Bang. Lemari. Nek biasanya nek lawang ya apa sih? Nek lawang dhisik ki apa? Pertama. Ah, pertama iya. Pertama lawang ya. Kusen ditekno. Oh, ya iku apa salah tuh? Apa? Lah pun ayo, kusen gak tak dekeno. Kusen lempo ae. Ya bener, kusen kok deken ya? Iya. Iya kusen dien sik joko kuat nyatek ae. Lah iki kusen wis tuwe. Kusen gemawi jaya iki lah. Iya. Ah, kula kusen balung benda meneng ngawur. Eh, kusen balung benda. kusen itu ya kayu iki lho kayu sing dikelawang lawang iku kusen narane sing apik kayu apa oh. sing apik supaya ana ono sing kuat ya eh? kayu sticky eh? kayu sticky kayu sticky tapi error kane gak swiro piye sih kuat paling nek kayak kusen ya 6 juta lah kayak kusen tak situ eh kayak kusen situ 6 juta lah 6 juta ya iya kan kok gak larang lara kok 6 juta tapi kuat kuatnya kuat tan tan santet Ku tadi sare sama ka. Iso. Lah 6 juta lah aku kok nomar dadi omah sik. Tuku ku sentri 6 juta sik kon iki. Ono ah, milih enake. Ya oh, wis dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki yo siapa aku dikus iso gak iso ya. Hmm. Wis omahmu kek nang aku dik. Ya apa ya apa. Wis iya wancet ayo kan iya wancet aku nama iko gua ngilang perlu menemuk api iya tau iya nak kutik ngai akan gaji akhirnya kok penyakitnya apa iya dengan apa yang kau heran sopun Ya, sama tak tadi. Sopo deh. Iki pasemen. Hah? Pasemen lo ala apa? Kisop. Ya, kisop. Sopo. Ani kisop. Sopo dah. Lah sopo? Eh, kan saya Wanteng ngeri. Aduh kasih dia. Masalah potongan kayak mahipal. Kayak apa? Kayak mahipal. Ya siapa? Cetek. Oh, siapa? Cetek. Cetek. Kok diwalik? Cetek. Cetek murah. Cetek. Islo. Cetek. Cetek. Cetek. Cetek. Cetek. Cetek. cetek iki bisa ono. Oh, cetek iki bisa Bas. Iya. Selamat, Bas. Oleh dene stumu dek Kairung ya apa, Bas? Apa? Apa perlu takon nero? Kairung nero ngono kai lo cek kairung cek. Kae nek takon nero oh. ku. Soale kan direkam ae. Nek takon nero kok tak wacani bak tenang. Oh, ngono. Nek takon nero dodono ae iki apa, Bas? Iki kok tak bisa. Kok kayak contoh. <laughs> Ya apa kabar? Eh, apa tak nyari, Bas? Ngendi? Ya biyen nang gone Surabaya kene. Iya, iya kan ya, Pak. Iki tuturi. Ha, ta iki tuturi. Tuturi ta iki nyale. Baru bendo. Ta iki baru bendo jalane dibangun ta iki. Masa? Oh, jalan satu aku nang iki. <laughs> Iya. Di mana kan tak sih jalan. Kapan bongko? Aku ora tak no. Terus jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nang ndar Ya biasa arek nom. Arek yo bubu iki. Sopo? Telek iki lho. Telek kusen rum nah. Telek kusen. Kusen cedak iki. Yo kusen tak dalang lho. Kusen dalang ngono kusen. Kusen lawang kok. Oh kusen lawang. Iya. Tak ngurus lawang. Ya kok bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa hmm. nyambut gawe iki iki mangru apa Oh iya bayar ya. Kok butangi Coba nemu nek rebut Yo enggak. Lah apa rebut tangi? <laughs> Nyambut gawe iku sebagai wong tani. Iya iya iya. Mergo kok di Ya nek. Dong ja, mari tak kok dalek bebek ah Aku tuwon bebek jombang yo rokoke mesti rokok kretek ae. Eh. Kok kalau urang bebek jombang barang. bebek bakal tandur pari lho pari. Bibite ditandur. Oh, ditandur. Bebek mau nyambut gawe kok sawah. Ditandur. Kanggo apa? Kanggo apa? Iya. Kanggo eh, eh. apa Pipi? Terus kayak kita kan pasti mbak. Pas mau aku tak suka jadi ya. Kan kan kayak pang aku. Nah, ora iku niku. Apa sih? Aku ngambut kae lah, kacau lancar ta ini. Nang apa sih? Loh, Takon pertanyaan. Pertama, pertama, pertama. Pertama, pertanyaan tak tingkat. Mung hmm. ngebegai tani mulai pari. Pari atau pari? Iya, nganu balik dami. Dami. Ini kasih balik dami ya tanduri. Polo wico. Uh, polo wico, nah berapa ya? Ya temun, rai, bengkuang. Iya, kita berapa mana? Trasi, petis, lontong. Ya, bobo, bobo. Pada guna pertanian taruh jalan. Aku takon menyesal aku bingung. Aku tak Ini maksud diwali ya apa sih, Bas? Mari jami ki ya. Mari oh, jami ya diwali. Pas diwali. Oh. Wali jami mari sama nyawa mana iso ngono. Oh, mari panen pari, panen hmm. tebu. Mari panen tebu bawan ngene lho. Iya iya. Mari langsung. Hmm. Langsung. Tapi ngene langsung ya cuman kula. Langsung langsung kok kon ngono. Iya. Tapi anu Dik, ya wae. Aku pengen ngomong awakmu ya. Ngomong ke kula. Nyanyi ta, Ket mau gak ngomong? Enggak, mau nyanyi kok. Ada narik lurus, gak ilok temen narik lurus. Soalnya gini, aku ngerti. Kini ini dulu jam. Hmm. Iya, iya, iya. Nek sak jam itu pernapasnya tukar jantem. Oh, iya. Sak jam mana tukar irung. Oh, iya. Ini irung mulai lagi ya. Ini irung ya? Mm -mm. Makanya bengung. <laughs> Jadi walu balu bapak nak. Kau ngomong ngomong sih. Itu gila cari ya bayar rumah sak mini dia. Asal itu asal. Malah. Masa aku tak pernah. Enggak enggak Nek menggo dalam sejarah yang no menggilan kan. Menggilan. Itu jalan pola airku ketatat. Malah apa? Apa digebrak liru irunge. Malah apa? Atau pak mau dilemah pihon kenyang rokok irunge itu. Kacau ya. Iya. Cintu kau tahu pihon pihon. ngomong di tak hmm. ngomong. Ada no. Apa ngomong ngomong? Soal kuih maya. Oh wes wes. Mbok apa? Wah, nek kok dublek. Ana Saya apa? Soalnya waktu cuma jaran cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Oh, iya. Tegesi mangan langsung. Oh, cuma kan langsung saja. Langsung. Tapi mangan wis sampai sore ku mangan sok kaki prei. Langsung. Gua ya kecil kok api lah gua. Jadi mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak. Kurang gak tahu. Oh, gak tahu. Gua gak tahu melarat. Kalau melarat cekel apa kecukupan. Cukup cukup yo. Hmm. Lah cuma tak pikirno ya. Tapi ora pula tetep ya. Oh, tetep. Ini tetep tetep. Tetep. Tetep. Lah wak tak tak tak kaya obat tok. Ya boy. Heeh, arep ngene. Heeh, heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya. Iya ya, sing darani wong tua kaya aku iki. Bener ya, bener. Aku wis eling wis putu-putu sama anak. Iya, iya. Eling tak iki wingi gak pati eling wingi. Wingi gak eling. Oh, lah wingi suket te tanggane entek. Oh, kok tepae dadi. Iki cuma aku tok aku jane. Oh, Goblok iki takno. Iya lho, maksud eling iku dhewe hmm. iku wis sadar. Oh. Sadar, sadar. Oh, ala ala ala. insap saiki. Pikiran ya ngono. berarti kok pengaruh luar biasa. pada oh. penggoda nang awakku lho. Panjenengan pengaruh keping cici ya, diturutan jaluk loro. Iya, iya. Saiki loro keping pira? Lho, cuman ah, ah, ah, kok emang apa? Kok jadi ngono ya jadi lho Itu itu kuno. Kayak apa? Siji loro telu. Iya. telu? Ha. Telu loro, loro. Mari telu keping loro, mari loro keping satu <laughs> Mas sing ngene lho. Iya nek joko karuan. Hmm, hmm, iya hmm. nek judo wong tapi sik ya. Iya iya iya. Aku tapi pikir kaya pawan kembang aku. Wah, wow. Oh, bener. Pawan kembang aku. Kembang. Lalu anak anak itu ngacek ya. Tali pati seret ya. Lututi. Lututi. Dadi nututi peno? Iya. Lah ya kok gak nututi? Lah ya wong tasi kecaut dhewe sabuk peno ya. <laughs> Lah opo ngawur ae, Dek? Mulane aku iki saiki ya. Hmm. Apik aja ngamane. Oh, sok ngomong kok. Kok terus wae dhewe ngomong, sok ngomong. Sok ngomong. Lah kok. Oh, ngono. Sinten iki sapa? Ajeng. <laughs> kan balik nang aku ya ojo ngono iya iya soal yumu iki ya luar biasa yumu kan dise yumu uh, nama sing tak kira iki yumu lho apa lah, lho apa kok lak yumu te bocor mana te bocor ku Lah, mursi apa dene kali mursi alu bocor iki dene kali lah apa yumu lha yen di mana mek ibu ki omah trompo mbok munai ya mbok munai trompo banget ada Lah iya. Bojoku lu nyeluk nang kono. Oh iya. Kan ae dadi kon diuruki. Nek nyeluk bojo ya pasti yuk ngono lho. Oh, yuk ngono. Aku biasanya nyeluk emak. Emak. Emak. Yuk. Emak. Ya, ibune nek tak telek mau emak apa dhewe tak urus. Emak. Yuk. Ibunya nek gak mesti nek urip kok gak mesti. Saiki dikandani yu ya. Pengen ngane enggak? makmu tak tukang gulang ngono. Mak yo, mak ah, yo. Saiki yo. Lah nek aku nyeluk mak yu pantek kok. Kae bojone de. Lah nek kok nyeluk mak lho, ya apa? Apa aku kene bas mak? Apa mak yak mami? <laughs> Apa mak yak yak mami? Oh. Ada, ya. Lah mulane iki lho maksud dia ya ya. Aku lak nduk krentek, nduk karep tapi. Karepku iku mang api-api mana? Warek iki masalah. Warek iku meneng. Are umur piro? Mana? Lho, umur 3. Lah Tapi lah banding sampai aku. Ulur pas mana umur itu tidak oleh. Iya. Arek aku ngerti arek aku. Aku anak apa? gak cuma arek nom oh, nom. Pilih pas mantu. Iya. Apa pas mantu aja pilih. Kamu bucu aneh. Lo kamu bucu <laughs> aneh. Iya. Ada lo. Ada tahu kaya apa? Lo kalau ranjang tempat tidur kompi tak cukup. Ranjang. ranjang goblok ranjang ranjang itu tempat tidur lho tempat tidur yo ranjang barang wah basa yo sia lak ngono yo oh, sia tukono tempat tidur tidur kok mesti kok sita tukono tapi gelem rewa deh nerimo lho ana cinta rek wedok tapi tukono tempat tidur sak sakure eh? Dukure tempat tidur iki lho. Sakur-sakur. Sakur nek mule nang njero bang. Sakur. Dukure tempat tidur iki sempuk lho. Sakur sama lagi makan putih. Lah, kono ku kasur. Oh, kasur apa? Oh, duwe liyo Kasur. Iya, sing kari Heeh. Ya ngomong-ngomong ngomong-ngomong ndak aku jaluk ali-ali. Wah, iya, kakek ya. Ini si Pero. Barang ini. Pero. peres iki opo? Iku repot, oh, repot. Bajine larang ngene. Kok nek njaluk dia aja lali, nggon iku ali mek siji ngono. Nek ali loro. Ali lecek kampung iki. <laughs> Kon kali ali mek siji, ali-ali lak umum aja. Cincin. Yo cincin bakal iso yo. Alah. Ali-ali ali-ali ngono. Iya, iya, iya, wes. Ya, gede-gede ini emang lima gram atau sepuluh gram. Iya, gram gram. Oh, pagi, iya, Lah, aku bingung kan? Waduh. Ya apa usaha duit apa carane? Itu gawat, gawat. Wah, waduh. Waduh ini lati nek kanjane. Ah, gawat, gawat, gawat. Kok gak iki lati gak ndak kene berani. Ya ora butuh pira, Mas. Eh, butuh pira? Kayak lali. Ya si cicok ae ayo mau sampe duit e duit e. Duit kira kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 nah. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kok kok lali mesti gelem ya? Ya mesti. Sapa sih arek Coba. Eh, oh, apa itu? Iya. Eh, apa itu? Hmm, eh, eh, eh, iya. Lah, iya. Apa, apa, apa, apa? Apa? Ya, kali gue nak arek. Ayo, apa? <laughs> Eh, sebenarnya lucu ya? Iya. Sama diri, sama diri. Ada, ya, apa? Ya, ada, cuman, ya, ini. Ada, ada, cuman, ya, ini. Di balik, cuman, ya, ini. Cipah. Cipah. Wah, kan iku papen tak ecek kan iku. Iku mau. Oh. <laughs> Ya apa lo, Pak? Kan iku kepimbang arek iku lho. Eh, coba jenenge. Eh, aku karo. Oh, dublek karo kan padakno. Pancet ta? Kuping sair gak kudu bedes. Nek ngomongi urung jangan dicit jelas ngene. Dicit ndang, dicit ndang. Wong bisi bengung. Eh, jenenge ya. Kastini. Oh. Oh, arek iku tau kasti ngono. Wah, ora. kenalin kan. Loh, jenenge Kastini. Oh, Kastini. pasti ini. Pasti ini. Arek meneng lulusan kok SMA. Oh, iya. Kan wong tuane kurang mampu gak iso kuliah. Wong oma gak sinang tangan bordil. Bordil. Bordil apa? Lho, bordil apa kegeremu. Cai-cai. <laughs> Oh, cai-cai. Cai-cai ku jamu nang kupan. Aku tak apa ane ya, Pak. Engko jangan-jangan ku isi ponakne kas lamin. opo. Kudu ora kembang tak kas bolo. Ponakne ku wis kuat. kasih ngene ya, ben aku supaya cinta nang mbek kasih iki. Iya iya. Aku ndi saiki aku tak bojo peno tak warah, tak ramar tenan. kok tak mak tak oh. Ya mak mak iki diwarah. Mak mak Oh, kok gak ngomong temanmu kan ini? Oh, bojoku kan boleh-boleh, tak gondol, tak untol. Disel, sekarang disel, suwe, tak no. Apa jenjem tak kondiku? Pernah ngerti, pernah kelemahan, pernah itu. Ya, kelemahan ini. Soalnya emak ini ya, nanti bojok-bojok ini tambah murang-muring. Ini terang-terangan, mak. Aku lebih mana lamar, kelem. Oh, gak kelem, tak wajuk, gak kelem, ngambur, rek. Ya, kal, ya, kal, emel aku. Ayo, usahano, ya, kal. Pasrah, ya, aku menatakan. Ini, loh, kan. Wis tak ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Jeje aku mlaku nek gang kono kan opo-opo bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. <laughs> Are-are Ini lumare kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. <laughs> eh wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nontok bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Cira lu temenan iki. Cuma ya pasra apa jare wedoke. Eh? Nah, aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. iki kena pengaruh arek sing kari ya wah ngentek no sembarang sepatu situ melaku sampe entek ya apa gak tau gelem numpak deh senengane sobo larane nang kuatir aku pacaran sobo kono susu menenduk kono aku cuma yang penting usaha banyak wong pacaran yang seneng kok sepi-sepian tenang serius temen kok kemana nak tertek durung dadi ngono waduh masih kebiyoan bu wis gak kerasa ya wis eh, iki enake lek wis kawin aku tak ndalang oh iya cuma yo saingan ambek edes iki kok cuma kalah suara aku tapi lek toto oh, toto toto apa ya jenenge ngomong lho toto apa ya awur ae lak wong aja sari lak biyen aku nak kono iki eh ulah oh, iki Wah, arek koyo Halo. Halo, arek koyo Lydia. Kaya apa? Lydia koyo. Samane uga teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampe janji aku iki. Lah. Kene kene ku ale sing ajake kono, aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ajake lho. Iya cuma sing bondol aku ngono ta. <laughs> ya apa sih kok malah dibosno nang aku? Lah aku ndi sing ngono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. biyen sampe niku Mas Rato gak tau ngraji. <laughs> Eh, kan gending-gendingan no iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakrar apa aku baca gending-gending iku? Mosok kaya jasmani ngono gak iso kene. <laughs> Online, Mas. Lagi aku nang sedang dung tung tung tung tung dut. Oh, penyanyi kan? Iya, sih. Oh, sing tau dura ora wong. Eh. iku lak anu belajar pian. Gampang kok sing ngetepo aku. Ya. Sing ngetepo. Eh. Iku dalem iku nantang. Ku jidore gawon. Ya. Warna eh. golek bedes ya. Kayak iki acara nang aku gak pakan pesta lo, Mas. Lho kon pesta. Lah pesta kuwi ndi wong karo pesta iki? Lah nang ndi lak bingung ta? Ini nang urunan bancaan ya. Urunan bancaan. Pesta wong loro ta? Ya karo main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong. Ngono ne, jarang-jarang ngono. Enggak. Apa wong aku? Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok. <laughs> Aja ngono gak enak aku rek aku karo karuan iki. Dikai panjer cicit satu tapi. Saya kasih ya kapan sih sama ini? Ini habis gampang pokok robek yang lewis kawin. Iki apa? Pangalih <laughs> ngono. Ranjangmu tuh kau wongku turun kok jelas. Ranjang yang di. Cinti kayak jari wong iku <laughs> kan ngomong dikai. Oh, sing gak main kita. Yo pancet tak tompo iringan. Iku dikai siapa sih? Alaiku lho, sapa jenenge R? <laughs> <laughs> R. R ana R ngarep wis. jenenge dikenal no R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi kuwi. Robi ya. Robi. Lah gak tau dijelasin apa. Iku kartu kartumu ta karepe wong iku. Lah aku gak tau njaluk kok Mas, kayak kaya dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya. Lho jane trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Aku lak penyalur aku. <laughs> gak enak rek iku rek. Tapi kok gak cinta sih? Hah? Gak lah aku gendeng gak cinta ngono. Lek gak cinta ojo dodo dik wong iku. titip nonggon kuai. Gue tak cete, ya. Barang sih hanya kok di cet, nanti duit yang si pancet dulu mari tak tumpu. Oh soalnya kau nggak cinta gak usah kok terima. sebab kau nggak marai wong kedanan itu repot. Oh iya ya, marahin bales buci. Nah kau aku kedanan mimpi dong gak mulak repot. sampe tadi dana kedanan yang ngintil nang aku. Nah orang sing disik kau tuh kau sego ya. Marno kau andok no no iko. Nanti pojokan. Ini sampe saiki gitu ngebayar. <laughs> iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono iki kepengin aku. Bahasa apa? Sing, Prancis. Sing apik-apik lho. Eh bahasa apa lho? ya yo apa sih roman sing kirane kaya arek-arek lho. Ya nonton dhisik isine roman. Eh nonton film masih ya. Dudu wae sama ngajak iku. Lah ya apa jarmu ngono lho. <laughs> Wah dibalekno nang aku manlak mendal iku jenenge. Ngene, perkara ngono iku lek kon gak cinta, Ya apa isane wong iku gak gak nang awakmu gak nyesek terus. lelek nyesek terus aku lak repot aku iki. iki ya angel Mas jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamu ku tak usir. Aku wis gak bapak kasar-kasar. Ya ya dak muin lah. Gak <laughs> muin. Apa? Ngomong bisa keliru sampean. Ya gak mungkin lho gak mungkin. Ya iya. Ya ramah masih gak seneng ya sing Masih sampe ketoro. Sing halus. Ya dilus ae dilus. Dilus ya apa? Kemarin di pelamir, ya. Tak cendelo ta. Dilus cara nolak sing enak. Masih masih kepethuk aku wong aku ya dok gak Ya Mas, aku kepethuk ngono ya, aku wis iki apa wis mesem ngono. Lego deh. Aku mesem ngono wis duwin lak dinglan nungi botahe geblak barang. <laughs> Wah, iki dhewe penyakit ayan nungi. Masale. Golek kepergo aku mlaku-mlaku bar awakmu ya. Iya. Aku waran anu, waran burumu. Masuk. percaya ta? Aku percaya. Soale awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Lak sik api aku ah. Loh, <laughs> Gak enak eh. Wale sampe niku. Soale toko pakaian wis aku macak. Oh, iya. Jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon nisir aku dhuwur, termasuk tingkat aku lho. <laughs> tingkat aku ku modele lak koyo wong sugih awake dhewe. Iya. Kaya wong sugih. Iya, imbang lah ambek awakmu. Mosok? Iya, cuma lek karangmu kok tol ya iso imbang iki. Masih tak kisuk yo boleh kata kau itu. Ngawur aja ibu, warisan kok di Masih tak panjang kau cinta karo aku, ayo saiki kini digolek no. Golek no Wong tuwek. Ya. Untuk wek, dosen dikon tuwek iku. Ya sanane engko lan kalir duit-duit diparani ya. <laughs> Dijerungkakno pisan. Wong ngono sampeyan iku. Wong sing pinter risane kono gak gak eling bar awakmu ngono lho. Wong pinter. Won won ku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter bujuki. <laughs> Ngasor ae wah. Pinter bojok kok ditokno. Wis ya turu nang kanca dhewe. Disyaratno ngono ta? Iya iki ana hansip. Oh. <laughs> Tante? Lho, iku anu garu-garu, ya dadi hansip. Oh, Yo, pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis ngene ditekani. Terus tambah kenceng arek. Alas tapi kemalian. Lho, halo selamat siang, Pak. Dihormati ini laku, Pak. Lho, kan ngurmati pakaiannya, Dadah. Lho, aku celuk pakai kapan Rabi Mamu. Lho, kak ngono. dulu kan teman. saya kan iya. dinas. Dinas. Sebagai Bapak Haji menghormati toh. Loh, kewajiban kan menghormati aku ya. Ya, nek cuma kon iku aja ngene rek. Apa? Ya. Ciciran iku ndelok tempate. Oh, salah jalur. Oh, salah jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempat ini kurang. Waduh, mbok ya cek semata-mata. Golok ngene sepi-sepi. Oh, jane tiga enam enggak, Mas. <laughs> Eh, cuman kono ono hansip melindungi wong sirsiran ya. Eh, tak kentas kon, Kok Kon dituturi tenang kon itu rungono tak omong aku iki. Nek sisiran kok jeneng pager-pager ngene iki. Eh tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Iya, tibae pretes kok sisiran. Ini lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak kroso ta. Dadi ngremet ngremet ngremet. Sisi pretes ngene lho, ya. Tapi kebacut, ya aku sih mengetahui gak apa-apa kan tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh. Malah sini sini sini sini. Ya, ya, sini. Iki lali lek pakaian dinas. apa aku kurang rapi dah lah eling sih panggung biyen dah Eh, ah. ada rame-rame macam wong bekas wong seniman. Iya, iya. Kan gak apa-apa. kan apa. ada tingkatannya, mudun ke hansip. Bila perlu ana kanca salah tak permak. Ya lah wis. Oh iya, jangan lah. Ya, melalui jalan sing bener. aku ya gak goblok loh. Aku ini kalau perintah komandan gak gelem. Melane sing penting jangan menakuk-nakui. Oh, bukan tempatnya. Sekarang ini Hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinas ku. Iya, Lebanon. Coy. Iki le jalan Libanon Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta. Loh enggak ngridit. Omongmu ya bagian iki. Bagian di atasan. Heeh. Tahu nang lawang? Tau Lah ora dhekmu. Loh kok tau dine nduk lawang? Lho ya gak tau ya iku. Apa wilayah Surabaya kene tau Surabaya. Heeh. Mm -mm. Eh, sampean pakan dine sono. Apa? Oh, sepatu niti lho. Iya, gak tali ini. Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya, oh, ya tapi iya. jengkel iki kadang-kadang nggih sepatu putih lah. Mau, nah olahraga itu sepatu putih Oh, sepatu putih ya? Iya Melayu ya? Yoga, jungkel lah Lu kan artine gelek lari-lari. Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani. Wah. Nah, jasmani kita tanpa jasmani. Iya. Oh, berlatih. Berlatih terus itu. Sama renang itu. Renang. Iso renang tapi kelelep. <laughs> Wah, aku gede ini. Ya segala anu dilatih tin. Eh, kan suwe sih renari. Enggak, sik ter... <laughs> si, baru saja. Waduh lho, lho kok niku hati-hati. Padahal arek iki cilik kok tasir lho. Oh. Baru saya ikut ketok ini tak kenteng enggak lho. <laughs> Kok dia? Kamu seneng ide? Ya, Lho lali. Lho wis lalu biyen cilik saiki gedhe. Saiki eh, lali. Sareno dadi ansi pri. Sareno. <laughs> Eh kon iku komandanku tang lerene aku. Jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong ciri-ciran kate dipe. Oh, kon nglereni wong ngadodor kae iso nglereni aku. <laughs> Ngakur, ya gak ono ya aku nglereni. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya. Aku saiki gak sesusu rek. Kadai tugas itu tugas aku. Numpak apa ing? Eh, numpak Biasanya perahu. Apa sih mau perahu itu? Baku numpak guys, baku numpak perahu itu udah urus kamu loh. Lo gak mau no. Bila mana perlu aku melaku, tapi bentin bentin aku rutin. Apa? Gue perlu sawah aku. Bunga tanah. Eh, lo itu ada kejangan <laughs> Iku aku ikut tak perahu perahu main-main nih kita. Lu yo, bener bener, yo, hmm. menjaga keamanan kampung ya. Bila mana nak untuk tarung, celun aku dah. <laughs> Mojo ngono ta kono wah. Wis gampang lak ndelok. Iya ya, tapi aja pakan dino, pakan preman ae. Apa iki? Arek kono lambe, mbek ngene wedi. Oh. Arek anakku lu wedi. Dadi nek kono pakan dino sing wedi ya. Iya. Bisa biasa rona. Yo mamule iki. Kan dia mah. Kan dia pokoke kok kalah mbek ansi, pengen kan dino 15. Lho lho padahal aku takon. Salah ngomong arek sampe ndek bojo ta ayo. Iya, iya, iya. Aku tak mbejuk ansi. Lah iki perkara omah, perkara omah tak terusno. kan kan yo mata ya duit cilik ya sungkan lah aku dijulin konco rek masih cilik nama dewi gak apa apa masa kalah mbak NJP NJP duit lo aku kan duit canggih nulis gak nulis lah itu ambulan jenenge kak Gak, om aku dewi turun no asrama rek asrama asrama asrama asrama pikirin di je lo sambil lo Makasih, makasih, makasih. Makasih. Gak, oma nduku kupang kok rajakno, wedi lak krana, wedi lak aku ngedung ta. Iku entek iku sase gelno pisan. Mawe. Sampai ketemu ya. Iya ya. Ya. Saiki aku jange dinas. Iya. sing disiplin ya. Wis ya. Yo saiki hansip tak budal. Eh. Joko. Tuh, iki kate nyelentik barang iki. Lho, sampe nek glundur barang kate hansip ngene ra. Oh, eling sik nduk nduk panggung iki kok biyen. Eling hmm, sik nduk panggung iki ora budal kok. Apa? Wis tekan riwi tak kena siap Hmm. hmm. Ya, kamu siap ya? Hmm, hmm. Siap, hormat. Hansip, budal, jogo. Legone sok kalayer. Herin tadi. Eh, ada kita dihancur hansip tak gendeng arek. Wah, ana mesti dhewe aku eh, lek. Rasa aku lek ndelok pakane tadi tadi cewek. Ya saking kepingin loh mesinnya. Lah tahu tuman ngono. Lah pakaian seiki kok aku. Lah ya ndelok brangkate jue enggak tak mlakune kelulun, kelulun. Mek ngomongi tok iku rasane, rasaku yo gak diangkat arek kuwi. Oh, Bantu. Mek mesti dhewe yo. Wis gak ngurus janji wis. Ayo sing perlu nyaratno iki, Mang. Saiki ta? Iya, yuk. Ayo. wis kocone tak gowo. Heh. Koco. Koco apa maneh? Loh, sereke brai. Kastelala wong pas meneh dikek koco tambah wis di dhewe kulone. Oh iya ya. Pesane mbok nek kapan ngoco lho ngene kali ya wis ta iya. Iya po. Heh. Ora diatur ya apa iki. nurut to bae. Bapak berhasil ya. Salah. Tapi gak berhasil silono. Hmm, Wah. Silono. <laughs> Wis bapak ya duwe ngono. Ora oh, dhuwit ya. Dangan dangan dangan. Kenapa kok? Irung irung coplon sik, irung coplon sik. Irung dicoba iki sik. Lah kan sok irung kok dicop. Lah kok sorot to wedak. Ya irung wis dicoplok, ya disusang ndukur kene. Disengkar. Oh, kok bali ngono. Oh, ya wedak cekel wedak cekel ngene lho. Coba wedak lho. Apa? Lho wedak lak lontur, aku gowo kok. Wis, oh cek ae. Lah kene wedak lak lontur. Ya jadi cetak main ini dhisik. Iya. Kok salah wae ngate kene. Cerot to pas. Tapi ya apa sih? Karep ya apa sih? karepmu ki apa? Kandhane ora. wis tak pakai lho ngene. Hmm? Kene iki. Awakmu tak gak kadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki? Oh, kurupan iki. Iya, kan ana wong jalukno rene. Lah nduk nduk jero kene, gua kene iya. Penang kok mlebu grombol kono lho. Mlebu kono? Iya, bleng ngene kono. Yo ketek ngene nek? Iya, iku lho. Rek aku kamani rek. Kamani kok ora cilik kamani. Kamani rek, apa <laughs> rek? Kamani. Seneng ora kamani rek. kala sing kala bare siyekno. <laughs> karo piye ya ya ya ya ya penting ya tak gak wani atuh Kok ora sing kon medeni apa? Aku mlebu blang. Iya. Lah mlebu lak logo jadi. logo. Wis ulah entong metu. Lagi apa lo lain? Lo, lo cocok bumbu aku. Ya, lo itu cakot. Iya. Cakot cekil mati, cakot tu lagi cekil luwes. Mana ya? Iya. Cekil luwes. Aku kaku. Permanen apa lo lain ya? Iya iya. Ya sembur semburan ini sekuat semburan yang penuh sih an. Iya. Ini tidak kita lagi. Tahu tidak kita lagi sembur semburan ini. Wah ya, dia lucu. Ngomong lah. Kalau ngomong makni ngomong lah. Kau si ngomong ini. Ngomong tak? Aduh. ayah itu kok dicek ayah dikur mana itu kok mana ayah mulai tompok dikur ini lah rupus ya rupus rupus rupus Lah kok ana sikil bener tak tali titik Eh, lho perlu eh. le. Sebab nek pernah tak bengok Kak. Kira perlu. Kak kira tadi tak sentek metu wae ngono. Wah, kesak gak kerungu ngene rek. Yo kerungu ora gak dublek rek. Sate lho dhewe sate. Iya lah aku mung ketok ae lho. Aku iki lagi denger kok. Wah, ketak-ketak iki busa ya ora busa iku. Tok kuatir busa. Lah apa carane busa? Busa kabeh iki. Tutu dikorek. Sabar, cek cek lengkap iki, Bas. Delok iki kabeh iki, delok iki kotak iku apa meneh iku? Apa ae? sembarang lengkap ini. Aku gaya lu cukup aspal aja gak jahit lah. Aspal. Wah, kayak kurang nah, api. Kurang api. Ini aspal ini ya, di shred ini hilang. Hilang. Saya lah. Kawat ya, apa di nyesel ini? Oh iya, iya. Lah, lihat ini. Iya, buntal. Itu tuh buntal. Oh, deh, deh. Semua orang mamu gak pasir. Ngomong-ngomong akar karuan. Ayo, rambut, <laughs> Cacat itu mendukur, taleni. Oh, taleni ya? Iya. Oh, taleni ya. Iya. Dokter dokter ana kan kon Iya. Taleni. Aku luntur. Waduh. Kok ngawu ae. Nanti Oh, tadi lupa ya. Iya. Oh. Iya iya iya. Nah, jenggot jenggotan ah, iki. Lho. Nah, hmm. ah, kene ya. Wis api rek. Ya ya. Koyo singo. <laughs> Iki kae sih. Eh, kae yo Kon mamu gak terang ngono kan? Iya. Bisa iki yo. Siung, siung, siung. Siung kok saya. Siung Iya. Kayu ae kayu. Lah apa sih? Apa? Irunge teko kados kok siung kok. Iya, iya. Sing jarang ana siung isane iki ya. Kan niku. Iki gale duwe rupane kene. Suara nih, suara nih. Suara nih. Suara nih. Suara nih. Suara nih. Suara nih. Suara nih. Suara nih. Suara nih. Suara Nyai Losi ya. Nyai Losi terus siapa nanya apa siapa? Siapa? Jadi saya anak cemun. Masa apa pulang orang apa? Lu kurang gede, kurang antep. Lapa? Siapa yang kan Nyai Losi Nyailosi. Masa apa? Sing ngerap lantai. Ini jenur ini. Mbah, Pai. <laughs> Oh, mbak Tai. Pai. Ya, kata kau gede, dia nama Tai. Tapi kata kau kayak Pai, boleh. Oh, iya. Tai, be. Cao, mah, gue tak. Siapa, siapa, ya? Nyailosi. Ya, ya, ya. Nyailosi. sang medal ngomong pula ya apa suara suara nih si apa nak nyai kue to oh nyai kue suaran kok kue to ya ya ya ya ya si apa nak apa lagi lagi lagi lagi ya pak yo nyelo si panu suara nih kan oh pak si aman sih sih sih ambles kok nyelo si apa nak hmm. apa eh, ya mana Ah. Sampai tepang satu kah? <laughs> Iku udah bojo. Lu ada balik Wah, tak kok arek kok. Ya wis, iso iso iso. Ya sampe. Bu, bu. sing temen, menji kan. Eh? Menji Suarane rek, eh, eh? mlebu kosak-kosak. <laughs> Iku sale wite kaku wite. Kayak ayam ngablu. Mlebune boyok sono wong. Oh, mangga. Mangga. Ada tolong dilintang. Oh, mangga. liwat kae. Ya, Sampeyan tengah dalan oh, niki enten grumul-grumul. Lah napa jam tadi berbuat Allah ta? Duh. Sampeyan niku pun curiga ta? Cek pun rame rame. Enten apa? Lho, sampean meneng mau tenan. Cekon, cekon. Kunci sampean ora Boten. Enten apa? Boten salah rame. Dek lah kasih juru kunci. Lho, kula. Kunci napa? Kunci rahasia. Oh, iku ceritane lodok iku. juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Lho, iki juru kunci. Anu, sampe ndere kurung. Enten apa? Lho lho, pundan rame ge. Mriki lek enten iki, dugun tiban. Wingi ketiban genteng. <laughs> Pasane iki benjut nomo mboten. Dugun iki tapi mbet spiro. Oh, tak ndadak. Dadak. Wingi lek udan. Eh? Awak lho, wingi. Wingi. Wingi kula tilem ben. Wah, apa? Ketilem men sampean. Wingi tak deres ya. tir mboten ya. Ah, niku gelas lho, Gur. <laughs> Apa kok tilem goblok cek kok karo ngeti. Lah ya leder lho. Kok sak mangga? Terbuk, terbuk. Lero mlugur. Sampeyan nembe kene latihan apa nggih? Kok temboten. Kulo niki ngeten lho. Iya, ya napa? Kulo kajenge pados tiyang pinter. Waduh, wong sing ngerti, oh. ngerti batang-batang. Oh. Nyoba-nyoba. Oh. Eh dikel guyu-guyu ngerti iki. Terus ngerti batang-batang ora apa kon. Batang. Batang siji. Bateng bade goblok. Bateng bade. Bade bade. tiang, rate tiang ngoten iki. Nggih. Pundi anten bareng sembarang. Pemrih mawon. Iki entuk wong suwita iki. Sing nang Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang. Ah. Nek utang teng iki nek utang. Ben kula. Lu oh, sampean ahli. Nggih, ora kok nggih gol. Oh, masalah pacar pacaran. Lah, pokoknya yang mriki ini sembarang kali. Yang hmm. juga yo pokoke carane kamu karane napa sa. Cara tim sing Nek liyane kan beto kembang, kembang. Ini mboten. Oh, mboten. Napa? Ringan. Ringan mboten beto bongkotan sak tak mboten lawan. Betan. Terus salah pundi? Eh mriku, yen banyu urip ra kena. Cek pinggir kali mriku. Oh, didoleh ceran. <laughs> pun jalono bong cek cek ngene lho kan niku apa sih niku pun syaraté bongoten gampang pokoke niku cari tak mboten apa mboten apa terus niki saged jawab teng tiang? saged mbah sinten jeneng mbah nyai losi nyai losi nyai losi nggih kapure meta kula dulu ya dan meneng-meneng penombakan ngeleng ngeleng ten uh, uh, uh, ngeleng ngamen niku padane orang-orang wae ngeleng grombol niku mboten grombol nggih temenan mas ya Aku nyelek ya? Iya, nyelek. nang orang ruwak mau, Boten, loh. Loh, mana, nggih nggih napa mbak pintu kula cengkeh nggih mbak sepunten nggih mbak nggih anak putune ten perlu mbak oh tapi kok nang ana perlu <laughs> ya apa ya perlu perlu mbak nggih iki enten putu sampean ngerti anu sampe cinta kula kartolo oh niki dik kartami niki ngeten lho kok kartolo apa kartolo oh kartolo sampe rumangen sik tambah Kartolo oh, Kartolo <laughs> Kartolo Kartolo Niki kula bantinge. Niki biyen ono meneh lata. Oh niki saged saestu ta niki. Dek. Suara ciri umri ini. Ngomong ngene nyai. Iya iya nak iya nak iya. Saman ngomong napa karo Nah, karo sampean ngomong. Ngomong nyai. Taru ngono. Nyun sewu. Tak dengarkan. Nyun sewu Nyai lo si. Si keliru cek sampean niku. Iki nang muda. Oh nyelosi. Nggih nyelosi. Nyelosi. Nang muda sak ya apa sih kowe? Jadi benar cek kontes ya. Nyelosi. Ada apa nang perlu ne Oh iya ya perlu apa tepang kali nyai lorok itu. Kenal, kenal. Yo yo kenal tekon. Eh, niku kok ada nyetrum sih? Iya, iya nak. WC ni WC. Oh WC. Tanah kacang rono aku mendayo. Oke, sinyalnya ada kecil. Iya nak. Ini kenyataannya ini. Ayo apa sih? Ayo apa sih? Pulau lah nggak ada sirsiran. Oh terus apa? Dakar karena pulau nulis poyo sirsiran pulau bojo. Iya iya iya. Mungkin tuh sing ngalang ngalangi ya. Lo. Tapi kau lagi merintangi. Mungkin tuh sing merintangi. Siapa itu nak? <laughs> siapa itu? Bener bener tenang lo. Oh siapa? Nih nyusuk kacang oh, ngamuk. Bahasa Indonesia aku bahasa Indonesia. Iya siapa itu nak? Anu nyai, leh, ini bahasa Indonesia nyai apa? <laughs> Nyai, eh, anu. nhau nhau anu nggih nyau nyau anu kanjingan oh nama namanya namanya yang menghalang-halangi eh, namanya Siapa namanya nak? pacar saya itu namanya Kastini Kastini ya, ya. Kastini oh namanya Kastini pacarnya itu pacarmu tak iya nyai mati. Saya gemeter gopo. Ada apa nyai? Nek suara ciring ini sing jingin iki surip. Oh. <laughs> Kenapa nyai? Tapi iku pacarmu lah. Nggih lah sing ngalang-alang ini ku namine wong tuwa. Apa jenenge? Berseman. Oh, tapi pacarmu kasih ini ana sing rintangi. Nggih. Jenenge sapa? Berseman. Atuh matri pindho aku. Lapa? Matri pindho aku. Oh, kula ketemu mriki. Kare eh? eh, niku kula ketemu mriki. Ya kawan iki. Nggih, ketemu mriki. Atuh keliru akalku. Apa apa? Apa? Aduh, oleh duwe kok. Aduh, oleh duwe Oleh duwe tegol bu adil lah. Tenang, tenang. Lah, iya. Iki lho ngomong. Dik, sampean nggih. Sampean. Kesini, oh nggih, sampean ngomong terang-terang kalinya. Ya, Dik. Niki. Ya iki, Dik. Ayo suntik, Dik. <laughs> Bang, kenapa? Bu, aku bohong. <laughs> iki yang ngene iki. Ayo niatmu kepin pedet iki. Niatmu apa niatmu? Eh kula nyai nggih. Iya ya, tolong. Iya ya, ayo. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Lah mboten gedhoga kan yang niki kok. Nggih, wis tuwa kok pencilaan. Aduh. Aduh. Masih tentu. Sabar, sabar. apa, Bagus, bagus. Bagus kenapa mewah iku Loh, aku kale cuwe. Sabar, sabar, sabar. Sabar, Mbak. syaratnya itu apa, Mbak? Ah, iki dene nak ya. Oh, kantean bahasa Indonesia iki. Oh, masih banyak. Oh, banyak. Oh, aku teko bang sami on kok. Oke. Pakai kon kepingin duwe bojo bareng asini syaratnya gampang. Napa, Mbak? Temantenan sak durunge limang dino. turu. Sing turu cinta dia. Iya bukane. Turu tengah gong. Kita kita bicen lah. Lah enten motor. Papa masih putri. Papa. Masuk, nyai. Masuk, nyai. Nyai. Apa? Ini pula namanya bunuh diri, nyai. Loh, saya salah, saya salah. Nah, mereka kalau mati ya, nopo. Masuk, itu keteku. Masuk, ya apa? Ya apa? Kamu mat mawan saya, Ini, sing pun digethek sampean gethek ngene. Lho, aku yo bingung kok Oh, tadi lek boleh numpak Numpak gethek ngono lho. Gethek. Apa cocok pinggir. Niki lek panjenengan syarat ngoten nggih. Iya, oh, syarat e. Lha sampe upama ketabrak ban ngoten bane prau te napa? Masih itu Pak, tabrak ban apa ae. Ngeten, Dik. Carane ngeten. Pun dilem ngene mung mung biasa Oh. Sampe ngene gedhong wayang wong ngeten setra jalan Oh, clear. Nah, itu oh. jalan ya tadi. Oh, jalan. Lah nggih, nek ngoten ya. Oh, ini lah kagelan iku. Masuk ke jalan. Aku cinta apa iku wedus. Lah nek kono apa iku aduh, aduh, aduh. Apa cek cek kok cek kok. Pokoke sakit kabul nggih. Ya napa yo kapan-kapan kula tak obong-obong mriki. Oh iya, ngoten ya. Kira-kira kira sakit kabul lho, Mas. Oh, iso berkabul. Mungkin sarannya yang dituruti. Ya mawon, nggih, Dik Kartolo. Nek sampeyan kepengin tur sarate sampe turu ping supaya ditubruk montor. Pertama dikai contoh mbak iki kaya turu. Ana apa nyai? Aku ya percobaan. Wah, ya apa sih, Rek? Tapi mesti anu nggih. sakit kabul. Iya, kabul-kabul. Nggih kula ujar, kula jangi obong-obong mriki lah sampeyan nang lebet. kula badhe opong-opong teng lawange gombol iki ya ya ya badhe opong saya beto dame sekarang aku aku kangen tetep ngeten dik nggih sampeyan jange opong-opong ya sampeyan nyai mlebet ngene grobol malih lha nggih di kartola ning opong ngene sebelah mriki oh iya iya dek sawit aku apa kabel mandala Lho, niki kok mblakra ayo kabel mandala barengan apa sih? Kabel sapa iku? Kabel. Oh, apa? Boleh gires tubi katanya. Iya. Ya. yo bunga. Kula ndelok mbane sak nyampe megap-megap nggih. Tapi megap-megap sih kok takut nyesek aja. Aku bingung sih. Wis. Ya apa iki? Wis jane iki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya iya iya. Jadi penuh nanti ngonten kesane pun kesane. Lho nggih niki lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. bos. Eh, kadung cah. Kau ini yang membuat honor. Kau bikin honor Eh, membuat honor. Lu bisa jokin, bisa jokin ini yang sini. Lo, lo, keren dari. Eh, lo, keren. Ono ambo eh. ini Aku. Ah, apa kau? Aku, ini. Pikir apa teman? Aku. Lo Apa? Lo ki? Lo deh. Nah, ibu pernah kan? Loh, ah. ini <laughs> banyak tuh tidak bisa teman. Lalu nyolong Oh, banyak kan nyolong ini papa. apa gedang cak dah lagi cacak tak om ngono lho ya wis gawe cah gawe cah oh gawe cah tak ngawur ae iki ana ana gara goro-goro goro apa lho iki lak ngene ini lak pacarku iya dadi uber-uber cak basman mm-hmm. sembarang ditukokno tapi tini ku gak njaluk karepe basman dhewe iya tak golekno wong tuwa karepku misahno antara cak basman karo tini tak tak jalon nang dukun sing dadi dukun cak basman dhewe wah iki pancet kae seneng torok kae padahal iki mbayuku kon rabi iya iya ri wong cek kok sedik kok tak dadi kenal kon apa peno gak gelem mencak tak tuturno oh, ayo aku boleh Thank <laughs> oh, you.